بسم الله الرحمن الرحيم نايت شفقتك ومهربان الله نن اسم بلن باشلايمن لا أقسم بهذا البلد بو شهر يعني مكة بلن قسم قلمن وأنت حل بهذا البلد إي محمد بو شهر دا ورشقلش سان علالدر ووالد ووالد Odam alayhissalom va uning yaxshi farzandlari bilan qasam qilaman. لقد خلقنا الإنسان في كبد Biz insonni haqiqatan jafo mushaqqat ichida yaratdik. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد U, ya'ni fojir, shaqiy odam o'ziga hech kishining kuchi yetmaydi deb o'ylamdi. يقول أهلكت مالا لبدا U ko'p mol sarf qildim deydi. أيحسب أن لم يره أحد U o'zining mol sarf qilganligini hech kishi ko'rmadi deb o'ylamdi. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Inson uchun ikki ko'z, bir til, ikki qalpoq yaratmadikmi? Uningga yaxshi yo'l bilan yomon yo'lni ko'rsatmadikmi? فلقتحم العقبة U davon oshmidi. وما أدراك ما العقبة Davon eshishning nimaligini qandoq bilatding? فك رقبة Davon eshish degan qul ozod qilmoqdir. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة yoki ocharchilik kunda tuqqanchiligi bo'lgan yetimga yoki to'pida yotgan miskin ya'ni holi nachar kambag'alga tomoq bermakdir ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة shuning bilan billa ya'ni yuqurqilarni qilish bilan billa iymon etganlardan o'zaro savr qilishga tavsiya qilishganlardan o'zaro marhamat qilishga tavsiya qilishganlardan bo'lmoqdir أولئك أصحاب الميمنة ana shular ya'ni yuqoridagi ishlarni qilgan kishilar saodatmand kishilardir والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة bizning oyatlarimizni inkor qilganlar badbaxtlardir alayhim narun muqsada ular do'zaxqa solindi